SAIK News Radio Aktiel. Goeie naand en een hartelike welkom by SAIK News Radio Aktiel met nog een aflevering van ons actiehele program. My naam is Corrie en dis my groot voorig en eer om saam met jou te gaan keier in die kieberruimte met SHK Nies. SHK Nies radio speeltans lekker Afrikaanse muziek deurgaans en maak staat op jou ondersteuning. Die skakels na die radio is beskikbaar op ons Facebookblad as ook ons webwerf ga na www.sik.co.za vir die jongste nies en baie meer. Ons het vandag maandag die 4de mei direkte uitsendings gemaakt raak in nies en sake rondom selfbeskikking saans weeksaande tussen 8 uur en 9 uur. SHK Nies wil graag van hierdie geleendheid gebruik maak om gratis advertenties oor die licht aan te bied vir volks eie bezighede aankondigings raak in die samenkomste en belangrike gebeurtenisse te maak, die volk bewust te maak van sake rondom selfbeskikking, veral ook in die licht om onrouwde met persoene te voer wat ons oor die licht kan speel. Help ons ons erfnis terug te neem en die waarheid uit te kry. Ek beroep doen een beroep op jou om my in contact te bring met belangstellendes. Ek sal enige hulp hoog op prijs stel. My e-postadries korrie by sikradio.com Ons het tans nog nie die bemannekracht om die opnames te maak vir die gratis advertenties oor die licht nie, maar jy is welkom om vir ons opname te stuur om te speel. Maak ook geris gebruik van ons webwerf www.v.co.za Gaan plaas jou advertentie gratis daar. Ek wil net noem, die artikels gebruik in die program is die opinies van die onderskeie skrywers en weerspiel nie noodwendig die standpunt van SAIK Nies Radio nie. Vanaanse gesprek is oor plaas moorde. Maar voor ons daarby kom, kom ons luister eers na een bykie muziek. Hier is Anton Meiberg met Boer en sy Roer. Sit jou hand op die ploeg en die son sal jy swoeg Van die boer en sy roer word nooit moeg Van die boer en sy roer word nooit moeg Om te proef As hy staan, staan hy sterker as een rots Sit jy ketens om sy taal Sal die duivel jou kom haal Los sy grond speel met de bom salon. Voor boere sien, niemand sal jou grond kom neem, want die boer en sy roer word nooit moeg Want die boer en sy roer word nooit moeg om te ploeg. As hy staan, staan hy sterker as sy rots. Sit jy ketens om sy taal, sal die duivel jou verhaal. Los sy grond, jy speel met die bonse long. Jy hoef geen onheil te vrees, want die boer en sy roer word nooit moeg. Want die boer en sy roer word nooit moeg, om te boer. As hy staan, sal hy sterker as sy rots. Sit jy ketens om sy taal, uit grond en speel met de bom se long. Met sy inhoog op die veer en sy hand op sy geweer waar die boer en sy roer nooit moe. Van die boer en jou verhaal Los sy grond Hier speel met die bondsloon Anton Meiberg met Boer en sy Roer Hy is ingeskakel by SAIK Nies Radio saam met Corrie. Plaasmoorde is een baie terepunt vir ons Afrikaners. Die moorde gaan gepaard met uiterste geweld, marteling en moord op ons wit mense. Ek speel graag een eh, uitreksel of een opnaam wat gemaakt is in 2011 oor Nelson Mandela, Out of Africa Nelson Mandela en South African farm murders. I had a farm in Africa. Yeah. So said actress Meryl Streep in the Academy Award winning 1985 movie Out of Africa. But what do most of us really know about Africa? Let's take South Africa for example. What does the average YouTube viewer know of that country? I'd imagine most members of the community would feel they knew quite a bit about the country. After all, it was in the public spotlight for some time, particularly during the Nelson Mandela years. I would imagine most people see it as a beacon on the dark continent, an example of a forward-looking nation that, under the stewardship of the almost saint-like Mandela, banished tyranny and racism and created a modern progressive nation to be proud of and to stand as a blueprint for the rest of the world. After all, Barack Obama, the new President of the United States of America, and Gordon Brown, the Prime Minister of England, have both gone out of their way to praise Mandela and his works, and the Nobel Committee even went as far as to award Mr. Mandela the Nobel Peace Prize, an award that, according to Alfred Nobel, should be awarded to the person who shall have done the most or the best work of fraternity between nations, the abolition or reduction of standing armies, and for the holding and promoting of peace congress. I guess I need to get myself a new dictionary one of those new politically correct editions. Because in my old copy the word peace is defined as a term that most commonly refers to an absence of aggression, violence or hostility. And the following video, to my mind, doesn't seem to fit that description. Misele Mabulu Tina Tina Misele Mabulu Manta If you missed the subtitles in that video, Mr. Mandela's song included the rather catchy lyrics we, the members of MK, have pledged ourselves to kill them, the Amabulu, which refers to the white race. Now that does seem a touch violent and hostile, but of course it's just a song, isn't it? Luvubu in the northern province of South Africa, just an hour's drive from the Zimbabwean border. It is a beautiful, lush and fertile land, but beneath its beauty there is an ugly and often deadly underside. Fruit farmer Herman de Jager knows that only too well. He had to watch his father die in his arms after he'd been shot in the face by intruders. Now every night he prepares to fight to the death to protect what he sees as his birthright. Before switching over lights, I check that my bullet vest is ready there's a pair of pants and a jacket that I can wear against the cold. When I open my gun safe, I'm uh, checking my shotgun, checking my ammunition. The white farmers have little faith in the local police to catch the attackers, so they set up their own patrols in an attempt to keep their community safe. They believe the farm attacks are an orchestrated, government-sanctioned attempt to purge South Africa of white landowners, as has already happened in Zimbabwe. But even they couldn't save Kali elderly parents. Charlie who was 71, had his Achilles tendon cut so he couldn't flee and was then hacked in the back till he died. His body was covered and dumped in the bush. His wife Joey had her head stoved in by a brick wielded with such force her skull cracked like an egg as she watched TV at home. You can't kill an animal like that they killed my mom and my father. You, you can't believe it. If, if you see them, you can't believe it. South Africa's Security Minister Charles Nkakula sympathises with the farming community but categorically denies any government backing for the farmer tax. Well, these are criminal elements in South Africa. It has nothing to do with any plan, perceived or real to try to drive people away from the land that they have occupied for many years. Where there is an intention on the part of government to get some of that land happens through consultation and negotiations with the farming community. It's not, it has nothing to do with any political agenda whatsoever. Whoever is carrying out these farm attacks, and for whatever reason, one thing is not in doubt. They are becoming increasingly violent, and more often than not, deadly. The farmers have erected this huge memorial on one of the main routes north to commemorate the 2,000 or so of their colleagues who have already died in what they call Plas Murda, farm murders. And that number is going up all the time. September 2011 gemaakt. Plaasmoorde is nie niet nie, dit kom een baie lang pad saam met ons. En dit is wreed, dit is marteling en voltering waarmee hierdie mense doodgemaak word. Mandela sing saam met die MK lede, ons het ons daartoe verbind om hulle die witman dood te maak. Dit is na Mandela sy vrylating, lang na sy vrylating, wat hy saam met hierdie lede dit sing. Is dit een politische manier om die witman van die plaas af te drijf? Een mens kan niet sulke vraag vraag. Kom ons luister na Sonet Bridges met Bloedrevier voordat ons na die volgende deel luister. MUZIEK wees, sal my man en kind nog hier wees, sal ons leef, en nog een dag, en nog een dag, ¡Gracias! ons voorouers geweet dat ons so wreed uitgemoor gaan word in die toekomst. Ons kyk in die korante, kyk na een berug wat geplaas is vandag, plaasanval, vrou 94, op Sykriet plaas aangerand. Rovers rapporteer op selfoon gedierende rooftoog, dat daar niks van waarde is nie. An wie? Een bejaarde vrou is maandagochend in een gewapende roof op haar sekretplaas in KwaZoon-Natal aangerand. Premier Balram, directeur van die Veiligheidsmaatskapie Reaction Unit Zuid-Afrika, het bevestig dat die 94-jarige slagoffer die ochend alleen op die plaas was toe die aanval gebeur het. Hy is nie seker of sy alleen op die plaas bly nie en kon het bevestig dat sy voor die aanval alleen was ons is omstreeks om 8.15 na die huis ontbied, het Balram gesê. Die bejaarde vrou was duidelik geskok toe ons daar opdaag. Sy het gesê, twee swaard rovers het haar huisbol op en privaatsveiligheidswag oorrompel, toe die oogend die eindom wou binnegaan en het so toegang tot die huis gekry. Die een swaard rover was met een vierwapen gewapen en een ander met een okapie mes. Die swart rovers het die vrou met die vierwapens kof aangerand en op geld en juweliersware aangedring. Hulle het daarna die huis geplinder op soek na enig iets waardevol. Volgens die slagoffer het die swart rovers iemand op hul cellfoon gekontak en gesê, daar was niks waardevol in die huis nie. Hulle het toe een sportsak met iets daarin gesteel en ook te voet met die huisesledels gevlug. Die vrou was te geskok in dier mekaar om te kon sê wat alles gesteel is. Baram wat ook een vlenier is, het ook die omliggende plaas met helikopter gefijnkam, maar kon die verdachtes nie opmerk nie, omdat die gebied te dig beboos is. Die swaard rovers is na beraming in die dertigs en het blauw oorpak aangehaad. Die bejaarde vrou het verskye kneesplekke en snuipwonde aan haar arms opgedoen. Sy het verdere medische behandeling geweier. Baram het gesê die huis op en veiligheidswag was ongedeerd. Marula Media het by die polisie navraag doen en wacht vir terugvoering. So lei die bericht, die dame was gelukkig dat hulle haar nie met strijkeiser gebrand het en met mese gesteek het. Met so ook al op die mes, dit is een klein mesie, maar hy kan baie doodlik gebruik word om iemand dier die ribbes in die hart te steek. Soos ek reeds gesê, die inbrake die en die aanvalle is gewelddadig en gaan gepaard met foltering. Ek speel graag die volgende snit oor Julius Malema wat vroer die jaar opgeneem is. Dit was 23 april 2015. Julius Malema bespreekt die toekomst van wit boere in Zuid-Afrika by een bijeenkomst in die perl. En het is so ironies, hy was baie kalm met die opname, hy sê dat wanneer die regering jou plaas koop, moet jy een verdere twee jaar aanblij om die swart mens te leer waarvoor die plaas gekoop is, hoe om te boer. Kom ons luister na die snit. Today we have a situation where our people operate in an international competitive situation without the necessary support from the state. Government has got no clear plan on how to support the farming community in in South Africa. They are concentrating in mining sector because there is individual benefits for the politically connected individuals, but neglect the agriculture because the model proposed in agriculture is not that of individual benefits but that of farm workers partnering with their bosses to continue production. And because they don't stand to benefit, they did not pay the necessary attention or put more resources to finance uh, those types of uh, a transaction. But the EFF speaks about something that many of you are very scared of, which is the expropriation of land without uh, compensation. because the EFF believes that we need the most effective mechanism to redistribute the land into the hands of all South Africans. And what do we mean by that? We mean that government must be the custodian of the land. And the land that is abandoned and is idling should be expropriated to the benefit of all. And as long as that land is expropriated for public purpose and public interest, then it must be given a go ahead. So if there is a farm, a farm which is productive, and we know that that land is used for agricultural purpose, we don't have to interfere with the production in that piece of land. We ought to protect it and government must give us money, we the farmers. Government must sponsor us because we once we have protected agriculture and we are financing it, not only are we going to create jobs, but we are also going to create food security. Because food will never go out of fashion. People are going to eat forever. <laughs> so there must never be a point where there is shortage of food. We need to guarantee our people of uh, food at all times. So we must ensure that we provide our people food and uh, through protecting of uh, the local industry. The established Afrikaner farmers, you owe it to the people who have been oppressed for the past three years to mentor them if you say we are going to take land and uh, this land will not be used for anything, you are to be blamed yourselves. Because when a government buys a farm for millions of rands and give it to a black community, and you know that there might be a possibility of a lack of skills amongst those community members, and you sit back and later on come to blame that this is another black failure, you have failed yourself. Because if you love this country, you must love your people. We belong, all of us, to this country, and all of us have got an obligation to contribute. Once a government gives hand over a farm to a community, Afrikaner white farmers, well experienced, must immediately move closer to that community, mentor it, make sure the right things are done, volunteer your services. Because if these people are going to swim in a pool of poverty for a very long time, one day they will turn against you. You owe it to them and say to them, I'm part of this community. I'm volunteering my savings. I'm going to make sure that this land is used productively and this land is going to feed the children of this community. We shouldn't, we must actually stop this thing that once they buy a farm from you, you take millions and come from the other side and then rent the same farm they just bought from you. You must be ashamed. You must say, I'm not going to rent this farm, I've sold it, I will stay here for the next two to three years, mentoring and transferring skills to these people. At least I owe it to them. So that's how practical we can start embracing each other. That's how practical you too can be guaranteed that you, you, your, your stay in South Africa is more than welcome and no one is going to wake up in the morning and chase you out. The reason why all of you, every time you see Malema and ask him, hey, are we welcomed here? Hey, what's happened? It's because you know your sins. <laughs> if you know you have nothing to fear, why do you go around asking people, Are you welcomed here? <laughs> I'm saying if you do your job and anyone comes to say, All whites to the sea, the first black communities are going to be the ones to stand up in your defense and say, Not this one. This is our mulungu, this one once you hear a black community beginning to call you like that, you must know that they've incorporated you into their community. They no longer see you as white, they see you as one of their own. Ah. Why do you want to wait for government to pass a, a policy that forces you to have your workers as your partners? Do it already you are going around looking for individual BEE partners. You don't have a problem giving shares to an individual because of his political connection, but you have a problem giving shares to this group of people who have made you who you are. Help them establish a trust, register them as beneficiaries, register trustees, ensure that those trusts take their children to school and all those type of things and even teaches them that on top of your salaries, what comes is going to be what we call dividends. You are likely, each one of you, to get 5,000 extra in the form of dividends at the end of financial year. And somebody comes and tells them to go on a strike. They will tell that person, hey, how do I strike against myself? <laughs> this is my property. When I go on strike, that extra 5,000 that comes at the end of financial year, it won't be here. Get your workers to be your partners. Leave politicians to be. Stop involving politicians in your business. When you think of BEE, you first think of who's the mayor, who's the councillor here, who's the politically connected person here. And you use that as a criteria and you neglect the most needy people. If there are people who are in need of those shares, are your workers. Some of them have worked not only for you, for your father, for your grandfather, and the least you can do is to give them shares. No criminal will enter that farm. They will take it upon themselves to protect the farmers. There will never be a complaint of killing of farmers anywhere else because they will take it upon themselves to protect one of their own. So all those all of us, those who stand to lose, we ought to think, what contribution can I make to change the lives of ordinary people? You can do so much, I agree. The state must protect you the state must, con- must make sure you continue to produce so that you can take care of others. That's, that's an EFF model. The EFF says everybody involved in agriculture will be given tractors, the seeds, and the, all the necessary equipment to allow production to continue. Because we believe that agriculture has got a bigger role to play in South Africa you are on your own as things are now. Those of you who are surviving, you are surviving on your own without the state support. And we must thank you for being courageous and continue to feed us even under these difficult conditions without the state support. You have demonstrated that you are entrepreneurs. You've got the necessary skill. Transfer that skill so we can double production in the agriculture and we reduce poverty create employment and create some opportunities for the previously disadvantaged people of South Africa. Thank you. Dit was Julius Malema met sy opvoeding wat nie universiteitsgrade insluit nie met die F in houtwerk in metriek wat vir boere vertel hoe moet hulle hulle plaas oorhandig aan die swarte gemeenskap. Kom ons luister na Adam Tas met Toe maak ons vader boer voordat ons by ons volgende klip kom. MUZIEK die Heere het neergekyk op sy skepping en besef dat hy iemand sal moet maak wat kan omsien na die aarde. Gewone man sal nie doen nie. Het sal een man moet wees wat voor die son kan opstaan en met sy hande in die grond kan werk. Een man wat nie omgee oor die ure van die dag as die son die sweet van sy rug afbrand nie. Een man wat kan draadspan, kampe bou, water kan soek en vriedieren bring. En met sy grof gewerkte hande die sweet van sy wenkbrauw kan afvee en verder werk. En toe maak die Heere, Rabu. Een man wat sal opstaan in die nacht om sy bierman te help vier slaan. Een man wat nie skroom verbloed as hy sy vers moet help kalf. Een man wat die klip uit die land kan ploeg en die potentiaal sien van een groen oes wat het eens kaal en dor was. En toe maak ons vader een boel. Een man wat nie wankel as droogtes dreig en pla om oorval nie. Een man wat een siek dier kan dokter en bly glo dat hy hom kan red. Een man wat met voorbeeld lei, so dat sy sien ook eendag kan sê, ek wil een man soos my pa wees. En toe, maak ons vader, een boek. Adam Tas met te maak ons vader een boer. Die volgende stikkie wat ek gaan speel is wat gevoer is met Sonet Bridges oor plaasmoorde op die dag breekdebat in oktober 2013. MUZIEK Vandag voer ons debat oor 'n groot onderwerp, plaasmoorde. Veral na die onlangse Red October beweging word die onderwerp polities verskillend geïnterpreteer. Kabous Meyering, iemand wat gereeld aan die stuur is van openbare gespreksgeleenthede, fasiliteer vandag se debat en ek gee nou oor aan haar. Dankie Alma. Ek dink hierdie spesifieke onderwerp het nie werklik veel van 'n inleiding nodig nie. Dit is iets wat nou al deel van die politieke tydsgees geword het. Hier om die tafel sit Sonet Bridges, sanger en aktivis, Dr. Johan Burger, senior navorser by die Instituut vir Sekerheidsstudie en Harold Pakendorf, bekende politieke ontleder en ook nou al inwonende een van die inwonende ontleders by Dagbreek. Ek wil vir elkeen van die paneellede vra om in enkele sinne hulle standpunt te stel ons met die kijkers inlig wat jylle perspektief is wanneer ons hierdie breed thema op die tafel sit plaasmoord. Kom ons hoor, Sonet, begin jy. Ons president sê kill the boer, kill the farmer, shoot them, rape them, rape the dogs. En elke liewe dag begrawe ons van ons mense. Tans is die koers 174 uit 100.000 boere wat vermoor word in Suid-Afrika, terwyl die koers vir die rest van die land 31.8 is. Dis gevaarliker om te boer as om 'n hier soldaat in Afghanistan te wees. Sjoe, dankie. Bis <clears throat> volgende. Johan. Ja, wel ek dink ek stem saam dat uh plaasaanvalle in plaasmoorde spesifiek eh, 'n uh, geweldige probleem is in Suid-Afrika op die oomblik. Kan nie ontken word nie as jy na die syfers kyk en ek het al dikwels hierdie berekening gedoen, dan is dit 3 keer gevaarliker om 'n boer te wees as om 'n eh, as 'n gewone lid van die publiek te wees en 2 keer gevaarliker as om 'n polisieman te wees. En as 'n mens kyk na die syfers wat ons nou het, dan is die aantal boere en ek praat net boere nie eers hulle familie en en werkers nie. Dan is daar al meer boere tot einde September hierdie jaar verloor vermoor as die hele verlede jaar. Ehm um, en ek dink die regering en dan spesifiek die polisie skiet tekort in terme van die strategiese benadering wat hulle het om uh, hierdie aanvalle op te slaan. Dankie Johan. Harold. Kyk daar is sonder twyfel te veel misdaad in die land. Daar's ook te veel geweldsmisdaad in die land en te veel mense op plattelandse gebiede word vermoor. Eh, daaroor is dit ons hoef nie te argumenteer daaroor nie. Die vraag is hoe benader ons dit? Ek dink ons moet dit sien as 'n as 'n misdaadprobleem, as 'n polisieprobleem en nie enige donker motiewe daarin toe te skryf nie. Sonet, as ons praat oor donker motiewe ensovoorts, is plaasgeweld 'n rasse of 'n klasse kwessie? Ongelooflik baie mense wil het afmaak as een klasse kwestie, maar daar is 126 lande op een lys van 225 wat wat slegter finansiëel af is en waar daar 'n groter klasseverskil tussen arm en ryk is as in Suid-Afrika. En ons is 'n meer gewelddadige land as enige van hulle. Net hier in ons onmiddellike omgewing het ons Angola, Nigerië, Indië en Kenia wat 'n laer inkomste per capita het as Suid-Afrika aansienlik laer. Ek bedoel daar's van hulle wat 194 op daai lys is en ehm um, hulle het nie die helfte soveel moorde per 100 000 as wat ons in Suid-Afrika het nie. Goed. So jy om aan te hou sê dat dit armoede is wat maak dat iemand 'n tannie van 84 met 'n strykyster doodbrand en dan met kookwater martel en dan haar verkrag en 'n 11 jaar oud seentjie verdrink in 'n bad kookwater want hy's arm en hy vlug met 'n selfoon. Dis oh, nie argument. Maar jy sê sommer jy sê mos dit is nou anders. Jy sê mos nou omdat hulle swart is doen hulle hierdie goeters. Dit is waar die rassekwessie inkom. Dit is omdat hulle swart is dat hulle juist wit mense so uitmoer. Die implikasie is hy dat zwart mensen het nooit aan alle zwart mensen zal doen, of is ek verkeerd? Nee, natuurlijk doen ze dit aan hulle eigen mensen. So. Maar ze doen het 174 uit 100.000 keer aan een boer. Nou maar oké, die vraag is dan nou sal wit dit aan zwart mensen doen? Ek het nog geen geval ooit gesien waar vijf wit mense in die nacht in zwart mense sy huis gaan inbreek, hulle oumas verkracht, hulle babas doodmaak met pangas en hulle kinders verdrink en vlug met die cellfoon nie. Goed, daar bestaan geen so voorbeeld nie. Vir sonet is dit een rasse kwestie. Harold, as hy dit vergelijk met ander lande waar die klasse verskille verskil, wat is die oorsaak van ons verlede op hierdie situasie? Speel dit 'n rol? Ek dink sonder twyfel speel dit 'n rol. Dit speel ook 'n rol dat ehm um, dat blankes uh eh, in hierdie geval boere en ek neem aan ons praat oorsakeklik van wit Afrikaanssprekendes, daar's baie ander Afrikaanssprekendes ook in Nederland, die meerderheid. Ehm um, die uh meer grond besit as die ander, dit is histories so uh en dat daar uh, gevoel is daaroor. Mense sien dat baie min as ek reg onthou, Johan sal seker dit kan sê dat daai min van die moorde te doen met mense wat die wat hulle wat hulle die, wat die mense ken wat hulle vermoor van wie hulle iets steel. Dit is nie eintlik plaaswerkers wat plaas eienaars doodmaak nie. Dis hmm. dikwels mense wat uit die townships kom en dan soheen te gaan en die, en die, en die, en die misdaad pleeg. So die verlede het sonder twyfel daarmee iets te doen. En die ander aspek daar sonder twyfel ook is dat op te veel plase is daar net eenvoudig 'n een bietjie van 'n laissez-faire benadering tot veiligheid. Nie almal is ingestel op veiligheid en nou dan mag ons sê is dit regtig nodig en is dit nie jy kommentaar op die land en natuurlik is dit kommentaar op die land, maar jy moet dit nog in ag neem. Mm. Jy moet nog dubbel versigtig wees. As dit so is dat jy 'n twee keer groter kans het of 'n drie keer groter kans het om aangeval te word, dan moet jy twee of drie keer meer versigtig wees. En mm. terloops, ek hou nie van die woord aanvaller nie. Dit eh, is polities gelaai. Ek dink 'n moord is 'n moord is 'n moord of by my in Randburg plaas vind of uh, in Ventersdorp op 'n plaas is 'n moord en onaanvaarbaar. Goed, ons gaan nou kom by die gebiede waar dit plaasvind. Johan, ek wil net vir jou vra as ons dan nou praat oor um, ehm, politisch gelaai in zulke termen. Hoe moet ons eigenlijk met statistiek omgaan? Is ons niet bezig om onverantwoordelijk met statistiek om te gaan? Nie? Kijk, statistiek is eigenlijk maar net een uh, hulpmiddel in die uh, ontleding van een probleem zoals misdaad. Daar is baie ander goed waarna ons kyk. As jy, as jy navorsing oor hierdie goed doen, um, die, die, die rol wat statistiek hoofdzakelijk speel, is dit geef vir jou, vir alles jy het oor een lang termijn doen, dan geef dit vir jou tendense. En tendense is baie belangrijk om te bepaal in wat richting beweeg ons. Werk jou plannen, werk dit nie. Uh, waar is daar uitskieters, waarna jy specifiek moet kyk. So dit is, dit is wat st eh, statistiek doen. Wat is die tendense? Maar as jy, as jy gaan kyk na ons misdaad in die algemeen, hmm. denk ek wat ons het een probleem. Um, jy weet, ons... Ons misdaad het in elk geval die laaste klompe jare op baie hoë vlakke geboer. <clears throat> maar in 2003 het ons die hoogste punt wat ons algemene misdaad betref gehad. Sedert 'n afname gehad van omtrent so 25% in die laaste 3 jaar voor laas jaar het ons misdaad op min of meer dieselfde vlak gebly en toe uh die 2012-2013 jaar het alles weer beginne stuig. En uh, ek hoor wat Harald sê oor uh, eh, plaasanval, is nou maar een term wat ingeburger geraak het. Die, dit is maar die selde as huisroof. Dit is een plaasroof. Dit is een roof wat op een plaas gebeur, net soos wat daar roof in huis gebeur. En as jy, as jy na, na die problematiek rondom hierdie goed kyk, dan uh, eh, denk ek, ons het al reeds verskykere uitgewees dat die oorzake, die van hierdie goed is al deurtrap. Daar was byvoorbeeld die ondersoek komitee na plaas aanvalle wat hmm. in 2003 hulle verslag uitgebring het. En hulle het bevind by die polisie oor jare alreeds gesê het, uh, 89,4% van daardie aanvalle was uh, gemotiveer deur uh, roof gierigheid. Mense wou gaan steel. Die ander 10% word opgemaak deur goed soos byvoorbeeld wraak, rasisme. Dis die goed wat bewys kon word. Ek praat nou van feitelike bewyse wat gevind kon word. Die res kan ons oor spekuleer. Maar uh, as jy gaan kyk na moord in Suid-Afrika in algemeen, dan weet ons dat 80% van die mense wat vermoor word is uh, is nie wit nie. Die meeste van die vermoordes is jong swart mans. Die meeste aanvallers is ook jong swart mans. Daarom sien jy met huisroewe, plaasroewe, dat die aanvallers is waarschijnlijk jong swart mans. Mm. Dit wek die indruk omdat die aanvaller swart is, die slagoffer is wit, wek dit die indruk by baie mense dat dit is rassisties gemotiveer. Nou kyk hulle doen navorsing per capita, né? Dit is om 'n ander is 'n ander manier om daarna te kyk. Dis korrek, ja. Ja. Sy so net ek weet jy wil reageer. Ek wil sommer gou vir jou iets vra ook. Ja. Hierdie lyste wat jy het. Ja. Um, oor die slagoffers van geweld hierdie ja. jaar. Van hierdie lyste is ehm um, is feitlik onkorrek, joune nou nie, sê jy. Maar Harold het gesê moord is 'n moord is 'n moord. Een van hierdie mense op die lys is een is die persoon wat voor die Red Hot Chili Peppers konsert van 'n wal afgeval het. Sy het nie geval Kopstad. nie. Maar sê ek moet nie so weet nie. As ons praat oor plaasgeweld en ons praat van 'n moord is 'n moord is 'n moord, wat bepaal hierdie lyste? Ek het uh, hierdie is 'n lys van swart op wit aanvalle waarin iemand dood is, waarin 'n blanke persoon dood is en die aanvallers was nie blank nie. Okay. Dis hierdie lys. En op hierdie lys sal jy sien dat die gemiddelde ouderdom van hierdie mense mense is 65, amper 70. En dat in 70% van hierdie gevalle absoluut niks gesteel word nie. So hoe dit mense dan kan sê hierdie word ekonomies gemotiveer. Hierdie mense is arm. Hulle hulle gaan hulle gaan maak mense dood. Hulle martel die kinders. Hulle kap mense uitmekaar met pangas. Hierdie lys is my eie elke liewe dag hou ek dit by, so die kan jy deurgaan. Ek is baie versigtig vir luister wat op die internet verskyn, veral die wat ehm um, behalwe solidariteit se Afriforum se boek Treer grond is baie goed nagevors. Is Treer grond spesifiek oor swart op wit? Daar sê hulle dit. Mm, daar is ehm um, al die swart plaasmoorde is ook in daai boek. Ja, maar en eh, ja. en dit maak nie 0,2% uit van die aanvalle in die boek. Maak dit vir jou 'n verskil? Dit maak 'n reuse verskil. Hmm dit maak 'n reuse verskil. Net kan ek jou tog 'n vraag vra. <clears throat> Ons aanvaar nou vir 'n oomblik alles wat jy sê is reg en ek verstaan jou emosie, maar nie heeltemal nie, maar ek probeer jou emosionele benadering verstaan. Is jy eintlik besig om te sê dat ergens is iemand beplan hierdie goeders? Hmm. Ergens stuur iemand 'n boodskap. Waarskynlik 'n politieke boodskap deur 'n politieke leier wat sê julle moet swart mense moet wit mense gaan doodmaak. Natuurlik. Maar moet jy nie dan baie bekommerd wees van die boodskap kom nie baie goed deur nie, want hulle misluk op geweldige groot skaal. Nee, dis nie waar nie. Hulle is nie besig om 'n werklike volksmoord te pleeg nie. Hulle hulle, hulle slag nie daar nie. Jy weet nie wat die nou definisie van 'n volksmoord is dan nie. Wat is die definisie van 'n volksmoord? Die definisie van 'n volksmoord is nie 'n massamoord, een nag vaar hulle in die strate en kap mense met pangas dood nie. As jy daarmee kan wegkom om dit sistematies te doen, met ander woorde, hulle vir 20 jaar al word blanke mense vermoor. Ons bevolkingssyfer is met 7% minder as 20 jaar gelede en hulle sin is met 36% meer. Maar daai bevolkingssyfer, hoeveel het dit te doen met die immigrasie. Nee, nee, nee, kan dit dit te doen met immigrasie, maar ons rede is vir immigrasie. Kan ek net sê ek wil by die emosie verbykom. Hmm. Ek meen ek ek ek kan die emosie verstaan. Ek Ja. Ek leef met hierdie goed al sedert 1998 saam. Terwyl ek in die polisie was, ek was vir omtrent 6 uh, eh, jaar voorsitter van 'n spesiale komitee wat na plaas veiligheid moes kyk. Ja. En ons het moeite gedoen. Ek kan jou die versekering gee, ons het geweldig moeite gedoen. Elke plaasaanval gaan ondersoek. Ons het met vliegtuie, helikopters gaan kyk. Ja. Ons het met mense gaan praat. Ons het reeds voor die komitee van ondersoek na plaasaanval hulle verslag in 2003 uitgebring het. Het ons 'n uh, eh, 'n uh, eh, 'n opname gemaak van hierdie aanvalle en wat dit gemotiveer het. En die belangrike ding waarna ons gekyk het, is of daar enige bewys is, enige bewyse hoe genaamd dat daar georganiseerde veldtog is. Voorbedagte rade. Ja, of enige beplanning, enige ja. struktuur. Jy weet, ek kan vir jou, ons het waarskynlik nie nou tyd nie. Ja. Daar was blackjack. Daar was ehm um, beweringsore 'n eh, video vir opleiding van plaasaanvallers. Ons het al hierdie goed gaan ondersoek en verskye ander. Daar was eh, 'n lid van die komando hier in Bakkerstroom of iewers ja. wat beweer het, hy het bewyse gevind. Ons het hom gaan 'n uh, 'n onderhoud met hom voer by die komando kantoor in Heidelberg. En ons het al sy aansprake weer lê. En dit was nie omdat ons dit wou ontken nie. Ja, laat ek gou vir jou vra, skus ons ja. hardop teen tyd. So wat was die uiteinde? Ja, die uiteinde was ja. dat ons geen bewyse kon vind ja. tot op hierdie dag. Van voorbedag van 'n organisasie. Van 'n organisasie. Maar jy het 'n president wat op 'n verhoog klim by 'n stadion hmm. wat voor duisende mense sing Kill the Boer. Jy het sopas 'n Julius Malema wat 'n politieke party kon stig in hierdie land en wat sê wat Kill the Boer, nou. Kill the Ah, so, ek wil vir jou 'n breek Harold ken jy so net slimste muziek? Nee. Oh, oké. Okay. Vind jy nie allemaal sing die is daar so tegen mekaar nie? Nee, nee, ek het in my hele leven nog nooit iemand aangehits om 'n moord te pleeg of om iemand anders skade te doen nie. <clears throat> Jy staan op 'n verhoog en hy sê um, ons moet die grond vat. As die boere nie hmm. wil deel nie, moet hulle gaan of hulle sal dit hulle sal spyt wees daaroor. Ek hoor jy het net gevra oor oor anders, want dit is vir my 'n interessante kwessie. Kyk, ons praat eintlik vandag oor die politieke interpretasie van van plaasgeweld. So net die die rassistiese mobilisasie, dit is waarvoor baie mense jou vra, nê? Nee, is dit nie 'n anhitsing ook nie? Daar's geen rassistiese mobilisasie nie. Ons is lyk like my die enigste minderheidsgroep in hierdie land wat nie mag praat oor die goed wat ons pla nie. Al die ander kan dit voel, nee. Ek verstaan dit. Daar was eh, 'n kinders in die ons, wie is ons? Daar was 300 van julle, ja, ek dink daar's 3 miljoen van Afrikaners. Nee, daar was toevallig nie 300 van ons nie. Maar wie is ons? Kom ons vra dit gou. Ja, ja, wie is ons? Wie is ons? Namens wie jy voel dat jy dit alles kan sê? 30000 mense het tot op hede die petisie geteken om te ondersteun wat ons doen. Ons het 58 Ek jy kan nou nie namens Afrikaans sprekendes praat. So die 30.000 van ons wat dan op skrif gegrief is, ons kan gaan stap. As mense in diep sloot vir vier dae protes kan hê oor twee kinders wat daar vermoor is, als aan die brand steek en sê daai mense moet gevang word, hmm. want hulle wil iets aan hulle doen, kan ons seker na 20 jaar van plaasmoorde en ek het 'n geweldige groot steen in die platland hiervoor, kan ons opstaan en sê Nee, dit is nou jy het nee, verhaal, dis die oplossing nie as hulle net namens 30000 wit Afrikaners neem ek aan praat. Nee nee, baie van die Engels, die baie Engels ook. Maar wit. Ja. Mm. Is die oplossing nie dat hulle politieke partye stig sodat hulle die res van die Afrikaners daar uit kan hou nie? Nee, hulle sal nog minder steun kry met die Vryheidsfront. So ek dink nie hulle sal tyd mors nie, maar dis baie baie minder kers Julius Malema en dis uh, dis nog hoe kom werkend. Wil jy 'n politieke party? Nee, ek het geen behoefte. Ek is 'n aktivis nie, 'n politikus nie. Nee, maar jy kan regtig moeseer. Ek het ek sien jy moet moeseer. Vir een ding om te hou en nee, nie vir die hele land se probleme nie. As ek hele land se probleme wou oplos, dan het ek 'n politikus geword. Maar ek dink die probleem lê by wie is ons? Dis, Dis 'n kwessie wat 'n klomp recht. Afrikaans is vies maak, soos jy nou self weet. Ek praat net namens mense wat vir my 'n mandaat gegee het om namens hulle te praat en dit is 50000. Dis genoeg mense en hulle griewe maak ook saak. Natuurlik ja. Ja. Dis okay. reg. Ons het nie baie tyd oor nie, Johan. Jy weet nou wat die feite is. Is daar oplossings? Net voor ek dit sê, wil ek net sê ek stem met haar saam oor hierdie uh musiek wat gemaak word, liedjies wat mm. gesing word, wat 'n klimaat skep. En ek dink uh dit is vir ons almal 'n groot bekommernis mm. dat uh mense wat hierdie goed, dit is soos as die as die polisiekommissaris of die minister sê, jy weet, shoot the bastard. Hoe interpreteer daai polisman dit? Nou dieselfde as jy op 'n verhoog klim en jy's populêr en jy't steen en jy sing 'n lied skiet die boer. Dieselfde implikasie. So jy kan nie net veroordeel wat die uh, polisiekommissaris sê veroordeel as hy sê shoot, uh, uh, shoot the bastard en dan veroordeel jy nie uh, Julius Malema wat mm. sing Skiddy Boer nie. Maar daar is so wel een paar liedjies op paar platforms ja, maar ek weet dit, dit, dit, dit maak het nie recht nie. Mm. So, so ek dink een mens moet bewus wees daarvan dat uh, jy moet versichtig wees om onnodig uh, uh, emoties op te jaag en klimaat te skep vir die soort van goed. Oplossings. Maar nou, die oplossings aan my tref. Um, ehm, kyk toe ons nog die ou landelike beveiligingsplan gehad het, het hy baie goed gewerk. Uh, ons het moorde afgebring van 142 na iets in die, in die 60s. Hmm toe kom president Tombeki en hy en hy en hy skaf die die die kommandos af. Toe die kommandos sneuwel, toe sneuwel die plan ook. Ja. Mm. Toe kom die minister nou in 2010 kondig hulle 'n landelike beveiligingsstrategie mm. af. Die strategie is 'n baie baie breë strategie. Is soos om met 'n halgeweer na 'n teiken 'n kilometer ver te skiet. So wat moet ons doen? So ek dink ons moet teruggaan na 'n ja. gefokusde ding want daar's geen twyfel nie. Die feite wys uh mense in landelike gemeenskappe en veral boere op plase is meer uitgelewer as gevolg van hulle isolasie en 'n klomp ander faktore as die, die gewone landsburger. En daarom denk ek, daar moet een gefokuste strategie wees op daardie probleem. Wat is die strategie, Harald? Ek dink die afskaffing van die commandos was een groot fout gewees. Dit beteken dat daar baie minder patrolies, baie minder sigtbaarheid, dat het makkeliker is om weg te kom, makkeliker is om die ontbreek in te, in te wacht. Ek dink as ons het van daar die hoek af benader, is ons nabij een oplossing. Maar ons kan nie Eh, jy, jy gaan nergens kom as jy die indruk laat as jy die probleem wil oplos ek weet nie wat jou ander motieve dalk mag wees nie en ek, ek wil hoop jy het nie ander nie uh, gaan jy nergens kom dier op die manier halwe een racistische kleur te gee aan, aan, die, aan die misdaad. Die misdaad moet as misdaad hanteer word. Dit is die gewone misdaad nie. In die eerste instantie kan een mens geen probleem oplos as jy nie die probleem herken en aanspreek nie. As hier die populistische retoriek wat hulle elke dag van verhoog afskree, ons is setlaars en kolonialiste en ons het al die grond gesteel en ons het al die bezighede gesteel en ons het al die myne gesteel, as die goed elke dag gesê word, of het vir 5 miljoen of vir 10 miljoen volgelinge is, dan gaan dit nie 'n uh, 'n uh, 'n uh, klimaat skep waarin daar enige reparasies kan plaasvind nie. Ons hoor jou, ons hoor ons hoor die wekroep. Sonet, baie dankie. Ek wil net op 'n positiewe noot eindig deur self te sê dat die Donsie Mini wat van die wal afgeval het in Kaapstad wat weet gejaag is met iemand deur 'n mes is ook deur 'n bruin vrou gehelp. Sy het probeer om haar lewe te red. Maar hierdie goeders word nie genoem as ons praat oor kleer nie. Baie dankie aan al die paneellede. Dit was vandag se debat. Dit was die debatdag spreekberaad of debat oor plaasmoorde. Baie emotioneel want ons mense word gemerkel, gebrand met strijkeisters, gesteek met skroevedraaiers. Een familielid van my het, is ook gemerkel vermoor op 'n klein hoewe met skroewedraaiers deur die neus gedruk, deur die oor gedruk, deur die oog gedruk. Sy ma is met 'n strykyster in die gesig gebrand, sy kous verwrig, haar kop in kookwater gedruk. Dit laat 'n mens emosioneel voel. Die feit bly staan, ons kan nie wegbeweeg van die probleem nie. Elke dag kyk ons na artikels. Ek het na honderde artikels gekyk oor die onderwerp en ons moet een plan maak om dit te stop. Ek nooi jou uit. Sief my, hoe voel jy oor die saak? Kom ons luister na Adam Tas met in die huis was stil te woon. MUZIEK Sê my baby, ek trap op bloedspoor Tot die voor ons echter die En die voor ons Godse altaar Schaaf ek nou My knie en die En een dag ek kry op die plaas Arends en haar bene was vol bloed Hy daar vastgedrukt En al gaas ons past say from say friends and say lover and they hardly so skin under the answer was the mother the kinder smustra say from say friends and say lover En hij strooi haar as aan een fotografie. Laat Dat als spoelt tot op stranden ver van die Zodat als ziel kan wonen in een zandkasteel En ik kan haar ziel daar rondom haar kant spelen Hij laat vele rozen weer zijn te slaan En bloemen in vroeg ochtendpas Zodat vlinders vluchtig zingen Adam Tas met In die Huis Was Stil te Woon. Jy is ingeskakeld by SIK Nies Radio. Ek wil my uitnodiging beter formuleer. Indien jy een slagoffer was van een plaasanval of een familielid gehad het wat vermoor is in een plaasanval, kontak my, my e-post adres Corrie by SIK Nies Radio.com corrie by SIK radio.com So groet ek tot morgen aand selfde tyd, selfde plek genie die aand hier spook van Blerk met die kaplijn Tussen bosse en bome Tussen grense wacht ons samal Maar op 18 was ons allemaal verloren Hoe kan ons verstaan? En wie vlieg nou ons leef? Wat net God aan